na ons beeld. Geliefdes, wie is daar ons? Daar is die mense wat beweer God het met die engele gepraat. Maar ons is tog nie na die beeld van engele gemaak nie. Ons weet engele het 'n ander funksie in God se skepping en die mens is uiteindelik die enigste wat wat kind van God is in die volle sin van die woord. Nou wees jy ons dan verwys dit na ander gode. En dit is wat onder andere by van die teologiese fakulteite geleer word. Verwys hier na ander gode. Ek moes pas weer in 'n stuk reageer op een van die Ou Testament professore van Pretoria wat wat dit beweer. In teenstelling met die res van die skrif wat beklemtoon daar is net een God. En logika, daar kan tog net een wees wat almagtig is. En duidelik is ons na die beeld van die ware God gemaak en nie na een of ander afgod of ander wat belangrik sou wees of gode genoem kan word nie. Dis in stryd met die hele skrif. So al wat oorbly hier is dat God hier in sy drie eenheid praat. En dan kry ons dit baie logies want vers 26 sê laat ons mense maak na ons beeld en vers 27 sê hy die mens gemaak na sy beeld. En dis ook wat die woord God wat hier gebruik word beteken want die woord God wat hier gebruik word is Elohim. Dis 'n meervoud. So eintlik Genesis 1 vers 1 wat sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak staan daar letterlik God meervoud maar die maar die werkwoord gemaak staan in die enkelvoud. Die Godheid hy het gemaak en hier kry ons weer dieselfde en en soos ons voortgaan deur die Ou Testament kry ons telkens sulke sulke klein insigte in wie God is. Byvoorbeeld wanneer in Genesis Abraham met God praat oor Sodom en Gomorra, dan staan daar toe het God vuur of letterlik Jahwe die Here vuur en swaal laat neerreën van Jahwe in die hemel. Twee persone word daar Jahwe genoem en tog word daar beklemtoon daar's net een God en ons het dit vanoggend ook in die wet saam gehoor. Daarom jy kan geen ander god voor die aangesig van die Here hê nie want dis vals. En daarom dat Jesaja op die op die berg Karmel vir die volk sê as die Here God is dien hom maar as Baal God is dien hom jy kan nie op twee gedagtes hinker nie. En dwarsteer die skrif loop dit soos 'n goue lyn. Die wonder is dat die ware God betrokke was by ons skepping want in Jesaja 43 en 44 en 45 beklemtoon hy ek is die Here ek het hierdie skepping alleen gemaak en tog lees ons al net in vers 2 van Genesis 1 dat die gees van God het oor die water gesweef en lees ons in Johannes vers 3 dat alles deur die seun gemaak is en sonder hom nie een ding gemaak is wat gemaak is nie. En daarom is dit logies as ons die res van die skrif na kyk ook dat hierdie ons nie net 'n majesteitsvorm is nie, maar reeds vir ons ietsie vertel van wie God is. Drie-enig soos ons hom verder deur die woord gaan leer ken. Maar kom ons staan vanmôre stil by waarom God die mens geskep het. En dan lees ons hier in vers 26 en 28 laat ons mense maak na ons beeld na ons gelykenis en laat hulle heers. En vers 28 wees onderwerp dit en heers oor. So die mens word gemaak met 'n sekere verantwoordelikheid en dis ons eerste punt. Tweedens word in 2 vers 15 vir ons gesê bewerk die aarde en waak daaroor, sorg daarvoor, bewerk die aarde. En derdens, as ons weer terug by Genesis 1 vers 18, vermeerder, vul die aarde. Maak dus die aarde julle woonplek en wees oor die hele aarde daarbey betrokke. Dis dan die drie punte waarby ons vanmôre wil stil staan. Die heers, die bewerk en die vul van die aarde. Kom ons begin dan by die heers. Geliefdes, ons ons weet uit die skrif uit hoe kunstig God alles gemaak het. As hy die mens maak in Psalm 139 gaan sê hy het dit op 'n wonderbaarlike manier ons gemaak. En soos ons telkens nuwe dinge ontdek in sy skepingsopenbaring besef ons hoe wonderlik presies en fyn het die Here alles, maar spesifiek die mens gemaak, elke deeltjie van die mens. Elke deeltjie in sy skepping is spesifiek ook van die mens moet aan sy doel beantwoord. Daarom vra ons ook die vraag telkens, maar wat is die doel hiervan? Wat is die doel van 'n blinde darm? Wat is die doel van mangels? Ons ons weet daar moet 'n doel wees. En kindertjies van kleins af hou ook aan om te vra waarom? Waarom? Waarom? Ons weet alles is met 'n doel gemaak. Elke ding moet aan sy doel beantwoord. En ons as mens ook. Telkens sê die Here in sy skepping, daar elke dag en ook aan die einde daarvan wat hy gemaak het is baie goed. En daar onttrek hom nie aan sy skepping nie. Ons weet, hy onderhou ons steeds. God het alles in die fynste besonderhede voorsien tot in die kleinste dingetjie. En so gaan die skepping voort. Maar hy het in sy skepping dinge daar gestel wat die mens kan kan ontdek en mee ontwikkel. En soos ons Genesis verder lees, lees ons hoe die mense verskillende dinge begin maak het en begin werk het met hierdie skepping van hom. En ons doen dit alles tot eer van God. Dis deel van ons roeping, dis deel van ons taak. Elkeen volgens die gawes en die geleenthede wat die Here ons gegee het maar dat hierdie aarde presies gemaak is vir die mens is so wonderlik dat dit selfs in 'n uitdrukking uitgedruk word die antropiese beginsel en ons kan nie vandag daarby stilstaan nie maar gaan die van u wat wil gaan lees bietjie oor die antropiese beginsel hoe presies alles gemaak is nie net dat daar lewe kan wees nie maar dat daar 'n mens op hierdie aarde kan wees en dan gee aan die mense belangrike taak om oor hierdie aarde te heers om daarvoor te sorg om dit te bewerk om dit te gebruik om dit te bewaar om dit te ontdek om dit te bewoon om dit te vul en hy maak ons op 'n baie pertinente manier hy maak ons na sy beeld sodat daar's Daar's aspekte van wie God is wat hy deel van ons maak. En hy maak ons dat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Ons kan met God praat. Klippe kan nie, plante kan nie, diere kan nie, maar ons kan in daardie praatverhouding met die Here staan. Ja, alles is voor hom natuurlik. Alles is tot sy verheerliking, maar ons kan op 'n spesiale manier met hom hieroor kommunikeer, praat, bid, insig kry. En hy stuur ons dan om op hierdie aarde van hom werksaam te wees. Beliefdes, nou is dit baie belangrik dat dit nie die natuur is wat ons die opdrag te gee nie, want mense wat God ontken, hulle vind goed in die natuur. Hulle sê dis die erosie wat my dwing om iets aan te gee. Nee. Hoekom reageer mense enigstens op erosie? As jy maar net een of ander vorm van 'n dier was, sou jy nie op erosie gevorm het nie. Die natuuraanbidders wat dink hy's magte en kragte in hierdie natuur en ek moet alles in balans hou terwyl dit hierdie kragte nie aan my doen nie. Nee. Dis 'n vrees manier. Dis nie hoekom ek as mensie gestel is nie die natuur heers nie oor ons as mense nie. God sê vir ons: Laat julle heers oor alles wat ek aan julle toevertrou het. En daarom al hierdie hierdie vrese wat mense het. Syfer 13. Of ek moenie dit op daardie dag doen nie of ek moet gaan kyk of my sterre reg is. Al hierdie goeie natuur. Nee, dis 'n leuen. God maak ons om oor hierdie skepping van hom te heers, elke aspek daarvan. 'n Swart kat in die pad is nie onheil nie. God is in beheer. Sterre bepaal nie, God is in beheer en hy stel ons as mens hier op aarde in beheer. En daarom haat hy al hierdie bygeloof, hierdie hierdie voorspoed goed wat mense gebruik of in hindoeïsme hulle hulle lucky charms wat hulle het om om nou sogenaamd die dinge vir jou beter uit te werk. Nee. Nee, die Here stel ons as heersers hier aan. Ons kry ons gesag van hom. Ons kan die diere name gee. Ons kan hulle bestudeer. Ons kan oor hulle heers, ons kan hulle tem, ons kan lande ploeg. Ons kan uister uit rots uithaal ons kan wanneer die yster en en die koper en alles wat ons daaruit uiteindelik dinge soos voertuie bou waarmee ons vandag hiernatoe gekom het of 'n klankstelsel wat ons nou hier kan luister. Ons se doel hier op aarde. Die Here gee vir ons sy skepping om daarmee te werk, om daaroor te heers, maar in verantwoordelikheid. Liefdes, dit dit staan radikaal ook teen 'n ander deel van natuurverafgoding en dis ateïsme. Ateïsme is ook maar natuurverafgoding want hulle glo alles kom maar uit moeder natuur uit voort. Ons is blote produk van 'n evolusieproses. Ons het dus nie 'n spesifieke doel nie. Ons oorleef maar net hier op aarde. Nee. Jy is nie 'n gevolg van die natuur nie. God roep jou om oor die natuur te heers om hiervoor te sorg. En daarom is dit baie belangrik hoe Genesis 1 en 2 oor ons as mense handel. As 'n mens jou oorsprong en die oorsprong van alles wat wat bestaan verkeerd verstaan, dan gaan jy nie weet wat jou doel op aarde is nie dan gaan jy dit mos ook verkeerd verstaan. As jy dink jy's toevallig hier of jy het die magt en kragte van die natuur hier bewerk en jy moet hulle instand hou, gaan jy heeltemal anders te kyk as dit wat God vir ons openbaar dat ons hier is om te heers oor sy skepping. Dit is so goed soos iemand wat ewe skielik in 'n span geplaas word en dan 'n sport moet deelneem waar hy persoon nog nooit daardie sport eers gesien het nie. Jy weet nie wat jy moet doen nie. Jy kyk maar wat die ander doen en dan probeer jy maar iets soortgelyk doen, maar jy het nie idee wat se doel eers wat jy wil bereik nie. En dit is hoe die res van die wêreld is. Wat is die doel vir alles? Daar's eintlik geen doel nie. Jy oorleef net. Terwyl God sê nee, jy is hier geplaas om te ontdek, om te werk met dit alles, die visse, die voëls, die diere, die plante juis hier om te heers en 'n impak en 'n verskil te maak tot eer van my. En weet jy geliefdes, mense weet dit eintlik. So selfs al het hulle hierdie valse natuurgerigte idees, diep in hulle hart weet hulle daar's baie meer aan die lewe. En daarom dat die psalmdigter sê, die dwaas weet in sy hart dat daar God is, maar hy verwerp hom hy verwerp hom. Ons weet dus waarom ons elke dag besig is. Ons weet waar dit van waar alles vandaan kom. Ons weet waar alles heen gaan. Ons weet wat die doel van alles. Ons weet wat is die begronding van alles en waarom ons op sekere maniere behoort op te tree want ek kan nie boord aflei dit wat ek om my sien nie. Ek kan idees vorm, hierdie werk nie baie goed nie. Kom ons doen dit eerder so. Maar om werklik te weet wat hoor, dit is wat ek van God af kry. En daarom is dit die wonder dat die Here ons roep om te heers. En elkeen wat elke dag besig is letterlik of ek nou fisies iets met my hande maak of met die natuur besig is tot wat ek as 'n onderwyser met kinders besig is of iewers met enige mense besig is in verhoudings, is ek besig om dit wat God deel van my lewe gemaak het met die gawes en die mens wat hy my gemaak het te heers en 'n impak te maak. Maar dit bring ons die tweede plek by bewerk. Die Bybel gaan daarvan uit dat God alles beplannend geskep het en dat God dit so beplan het dat die mens medeskepper kan wees. God het net alles klaar gemaak nie. Toe ons daar toe Adam en Eva daar staan, toe was daar 'n tuin, daar was nie 'n stad met 'n klomp huise nie, daar was nie motorkarre nie, daar was nie vliegtye nie, daar was nie elektrisiteit nie, daar was 'n klomp goed wat ons vandag ken glad nie, maar al die potensiaal was daar. En daarom maak God die mens medeskepper. Anders as die dier kan die mense 'n verhouding met God staan en kan ons by God vra, maar wat wil U hê moet ek doen? Kan ons met mekaar praat en dinge deurpraat en deurding? Kan ons ooreenkomste sluit? Kan ons self sulke naby ooreenkomste sluit soos 'n huwelik? Dit kom ook van God af. Kan ons sekere werke doen? in 'n werk die werk verdeel onder ons wie het watter gawes wie moet wat doen ons weet wat goed en mooi is. Daarom stuur ons baie keer op sosiale media vir mekaar foto's van dinge want dit is dis dis goed wat my aanspreek, dis mooi en ek dink dit gaan jou ook aanspreek. Die Here het die estetiese deel vir ons gemaak. Ook in daardie sin is ons beeld van God. Ons kan saam met hom sê soos hy vir die skepping gesê het, dit is baie goed. Kan ons sê dis baie goed. Hierdie wat ek nou sien is is baie mooi. Dis kosbaar. Kyk hoe presies het hierdie ding uitgewerk. Ons kan kan dus in dit wat ons geniet hier rondom ons en wat ons vir mekaar stuur, eer ons ook ons hemelse Vader. Ekonomies kan ons dit nou uitwerk. Wat wat gaan nou beter uitwerk? En as daar verkiesings plaasvind, is dit 'n belangrike saak. Wie gaan uiteindelik ekonomies hierdie ding reg bestuur? En in ons eie huishoudings, ons eie omgewing dat ek al daardie balanse reg moet kan kry. Juridies het die Here ons ook na sy beeld gemaak. Want baie vroeg in Genesis kom hy al en hy sê, "Waarom het julle van hierdie boom geëet?" Hy leer vir ons wat goed en reg is teenoor dit wat verkeerd is. Om my waarheid te sê, dit gaan een verder, dit gaan ook na die etiese. Dis ook hoe ons na die beeld van God gemaak is. Dit wat behoort, dit wat regtig goed is. Daar's dinge wat ons mag doen, maar ons behoort dit nie te doen. En dis wat die Here ons leer. Hy roep ons dus tot sekere take, sekere manier van praat, met werk met mense. En in daardie opsig eer ons ook ons Here, verheerlik ons hom ook. Hy gee vir ons taal om te praat. Dis tipies van 'n mens en ons het pas weer agtergepraat die wonder van 'n klein kindjie wat wat by mamma en pappa leer praat. 'n Mens kan nie praat as jy dit nie by iemand anders te leer nie. Dit sien ons wanneer mense by diere groot word. Jy leer taal praat. Wiskunde om dinge uit te werk. Dink hoe wonderlik kan ons vandag dinge uitwerk. Ons gebruik rekenaars wat net met 0 en 1 werk. Die mens, as ons na sy eie gene kyk, hoeveel samestellings is daar? Vier hoofmomente in ons DNA. Maar die die wiskunde om die dinge te kan uitwerk, om om statisties dinge uit te werk, om uiteindelik te sê maar dit is hoe ons dinge behoort te doen. Van kleins af maak kinders somme. Tel hulle. Dit is deel van ons menswees, dit is deel van hoe ons heers oor hierdie skepping. Die wetenskap Van die begin af moet die mens name gee vir diere en dit was nie maar net lukraak name gee nie. Die mens moet die diere bestudeer en volgens dit wat jy daar ervaar name gaan gee. En ons sien dat hoe die mense dan verder God verheerlik deur dit wat hy doen, deur die kuns wat ons doen, deur die ingenieurswerk wat ons doen, deur die skepping. Die Here maak ons deel van sy groot skepingsplan. Hy het alles uit niks daar gestel, maar ons kan dit nou ook doen. Soos God kan ons sorg en beplanning werk. God het ons na sy beeld gemaak om om regtig te kan ontgin, te kan bewaak, te sorg, want daar moet dinge gesorg word voor, te kan bewaar, maar ook te kan ontplooi. So van die begin af is ons as mense direk met God verbind in dit wat ons doen, in die werk wat ons doen. Ons is sy verteenwoordiger. Ons is sy opdragnemer. Ons is na sy beeld gemaak. En ons is sy kinders wat by ons hemelse Vader leer. En hierdie hoe dinge behoort te doen wat ons die normatiewe noem. Dis onverklaarbaar dat iets soos evolusie en stryd en dit gaan net oor oorlewing. Nee, dis juis die verval waar dit gegaan het oor oorlewing en eie dinge. Die Here het ons gemaak dat ons skepend in sy wêreld kan wees. Ja, nou moet ons met die sonde werk want die sondeval het plaasgevind, maar selfs dit kan ons oorwinning doen en steeds doen waartoe die Here elkeen van ons roep. Daar's 'n goddelike doel en bedoeling met die skepping en dit is oorheersend in die hele Bybel om mee te werk aan hierdie doel tot by die volëinding van die skepping is deel van ons roeping is, is hoekom ons beeld van God is. Ons werk want God werk en ons is verantwoordelik vir wat ons doen en daarom staan ons ook voor die Here. Daarom sê hy bewerk en bewaak. Sorg ook daarvan. En daarom het ons elkeen 'n sin van identiteit dis die mens wat die Here my gemaak het van doel in my lewe. En daarom as iemand daaroor begin worstel, dan het dit regtig emosionele gewellige invloed vir my. Maar wat is eintlik my doel? Hoekom het sekere dinge gebeur? Wat wil die Here my leer? Waar wil hy my gebruik? En soos as ouer word, kom hy vra weer want nou neem my kragte af, my geleenthede af. Maar nog steeds het ek 'n doel. Nog steeds kan ek impak maak. Kan ek praat met mense? kan ek voorbidding doen? Kan ek in die kleinne tog belangrike sake doen? Ons ons elkeen ons persoonlike doelwit en verwagtinge en dit en dit wissel deur ons lewe. So wat ons glo oor ons oorsprong sal ons doen, sal ons sin, sal ons moraliteit ja, sal ons leefstyl bepaal. Ons siening vir die toekoms as die evolusionistiese filosofie korrek is dat daar dan is daar geen doel en sin in die lewe nie. Dan is die hedoniste reg wat sê laat ons eet en drink en vrolik wees want môre sterf ons, daar's geen sin nie. Of die eksistensialiste en ek dink baie van ons wat ouer is onthou nog die hippie tyd en daardie hele idee wat hulle gehad het waar hulle sê maar 'n mens is 'n gat in die niks. Jy's eintlik niks werd nie. So laat met jou gebeur wat moet gebeur. Maar dit is nie so nie. En ons as mense self die ongelowiges weet, ons ervaar vervulling as ons besig is met dit waartoe die Here my gemaak het, met die werk waartoe hy my verander het. Dit gee ons vreugde. Dit maak ons lewe vol. Dit is vir ons sinvol en dit is hoe ons die Here kan eer. Daarom sê hy hier in vers 15 dat hy die mens in die tuin van Eden stel om dit te bewerk en te bewaak en dan loop dit dwarsteer. Byvoorbeeld in die prediker werk in die oggend en werk in die aand. Jy weet nie wat 'n oes gaan goed wees nie. Laat jy vreugde vind in jou arbeid, staan aan Spreuke hoeveel keer. En ook die Here wat self ook beklemtoon hoe ons moet werk en tot sy eer. Daarom geliefdes, ons eer die Here deur te heers deur te werk, maar ook om die aarde te vul en vrugbaar te wees. Laat ons mense maak na ons beeld. En dan lees ons weer in vers 8:27 man en vrou het hy hulle geskaap in vers 28 en God het hulle geseën en God het hulle gesê wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde is. Wees vrugbaar. En daarom is daar net een keer in Genesis 1 en 2 wat daar verwys word na iets wat nie goed is nie. Dis nie goed dat die mens alleen is. Die Here maak ons van die begin af twee geslagte, man en vrou. En ja, almal is dit nie beskore om te trou nie. In 'n sondevervalle wêreld het dit ongelukkig nie by almal dieselfde gevolg nie. Maar waar daar huwelike plaasvind, wees vrugbaar. Vul die aarde. Man en vrou is so dieselfde. Adam opgewonde oor Eva, uiteindelik is dit een soos ek. En tog verskillend. En dis wat dit so wonderlik maak dat die Here dan juis ook twee geslagte gemaak word. En dis waartoe die Here ons ook wil verlos. Dat ons ook anders na mekaar kyk dat ons 'n taak het ook in hierdie wêreld om verlossings te werk in 'n vervalle wêreld. En daarom kyk ons heeltemal anderste waar dit uit 'n natuuroogsprong wat gebeur. Wat gebeur met die swakkeres in die diereryk? In die planteryk, hulle vergaan, hulle word doodgemaak, hulle word opgeëet. Maar anderste, ons as mense, die swakkeres word juis in liefde beskerm, barmhartigheid, is 'n hart van die saak. Dit staan teenoor die leuen van die natuur vir afgoders wat sê dit is daar vir jouself, dit gaan die sterkeres wat oorwin, die een wat die beste kan aanpas. Daar's natuurlike seleksie, daar's vrede onderdrukking. Dis doodgewone leuen. Julle is gemaak om hierdie aarde te vervul. En wanneer julle hom volmaak om as mense teenoor mekaar op te tree, Eers gee al die mens net die plante, later ook die diere om te eet. Maar nooit eet die mens mekaar nie. Al het dit in die geskiedenis ook gebeur onder volkere, dis nooit die Here se bedoeling daarvan nie. Geliefdes, dit maak my eintlik so diep dankbaar. Eintlik opgewonde. Ons is nie maar net toevallig hier op aarde nie en ons is nie maar net 'n tydjie wat ons hier toevallig gekom het en een of een of ander tyd sterf ons weer, dan's alles verby nie. Enigste manier wat ek die aarde kan vul is om 'n nageslag na te laat want dan kan hulle ten minste aangaan. Daai tipiese idee wat wat iemand soos Richard Dawkins oor die selfsugtige geen het, dat dit so moet dit maar voortgaan nie. Nee. Ons is hier omdat God ons hier geplaas het en hy maak ons deel van hierdie skepping om verskil te maak en hy laat hierdie aarde ons tuis te wees. Dis hierdie aarde wat ons moet vul. Dis dis hier wat ons dit moet bewoon. En dit in verantwoordelikheid. En eendag sal ons rekenskap gee oor dit wat ons hiermee gedoen het oor wat diep in my hart was, waarom ek sekere goed gedoen het, my motiewe. Want dit is ook voor die Here. Here, laat die diepste dryfveer in my lewe nie selfsug wees nie. Of vrees wees nie of oorlewing wees nie, maar laat die diepste dryfveer in my lewe wees werklik u liefde vir my wat wat deurwerk nie net in my verhouding met u nie, maar al die mense om my. Dis die motiewe, laat die doel wat ons het ook reg wees met dit wat U my gemaak het. Want Here, ek kan my doel mis as ek hierdie mense is wat U wil hê ek moet wees. Sê. As ek probeer iets doen wat nie my taak is nie, wat U ander voorroep om te doen, want hierdie is my taak. Laat verstaan wat my doel is. Laat ek die regte middele gebruik en Here gee dat die gevolge ook kosbaar sal wees. Want so wil ek U eer. geliefdes as toevalligheid. As ons maar net toevallig is, dan's daar geen algemeen geldende reël nie. Daar's daar geen basis vir reg en verkeerd nie. Maar daarom dat die Here op aarde sê, laat ons mense maak na ons beeld, vermenigvuldig, vul die aarde. Want jy het hier 'n taak En hierdie taak gaan nie in hierdie lewe eindig nie. Na hierdie lewe is jy tydelik sonder jou liggaam by my. Maar eendag kom ek weer. En dan gaan die Here vir ons almal verheerlikte liggame gee. En dis wat die wonder is van Christus se opstanding, dat hy daardeur vir ons wys dat dat ja, ons fisiese liggame weer gaan opstaan. Tot die see gaan sy dooies teruggee. Daar waar ons liggame vernietig en verdwyn het in die see, selfs die see gaan die dooies teruggee dat ons weer volkomme mens kan wees soos die Here bedoel het. En waar? Op hierdie aarde. Dis wat hy vir ons onder andere in Openbaring 21 sê. Hy kom by ons woord hier waar ons die aarde vervul. Die eerste skepping was 'n skepping uit niks. Die tweede skepping is 'n omskepping. Gaan hy hierdie aarde omskep? Die dorings en die distels en die swaar gaan nie meer daar wees nie. Die gebrek aan myself gaan nie meer daar wees nie want dit is 'n verheerlikte liggaam. Ons gaan hierdie aarde kan bewoon en bewerk en vul soos wat die Here dit wil hê. En daarom wanneer die Here Jesus uit die dood opstaan, is dit nie net 'n teken van ons nuwe mense wat as volle mens eendag gaan lewe nie, maar dat ook hierdie aarde herskep gaan word. Hier waar ons op aarde dan in 'n intieme verhouding met die Here gaan lewe. Die Here sê in Openbaring 21 ek droog al die trane af. Ek is met julle op 'n baie direkte wyse. En so die Here gekom om hierdie skepping wat deur sonde vervalle is weer nie te maak En kan ons nou al so lewe as nuwe mense op 'n ou aarde, maar met die sekerheid dat daar 'n nuwe aarde gaan kom. En nou al as ons as ou mens, eh, nuwe mens op 'n ou aarde lewe, doen ons alles tot eer en verheerliking van Hom. En dis waartoe die Here ons sy Heilige Gees gestuur het, sodat hy in ons kan werk sodat hy ons hierdie perspektief laat behou want so maklik word ons perspektief afgetrek deur dit wat ons om ons sien sodat ons werklik God voor oë kan hou die groter doel van alles voor oë kan hou en sodat ons die sekerheid kan hê nou ken ons ten dele maar eendag wanneer ons ten volle ken soos God ons ten volle ken amen